თავი 14 იმ ხანად ჰეროდე მეოთხედ მთავრამდე მიაღწია იესოს ამბავმა და უთხრა თავის მსახურთ ეს არის იოანე ნათლისმცემელი კვდრეთით აღმდგარა და ამიტომ ძალნი მოქმედებენ მასში ვინაიდან ჰეროდემ შეიპყრო იოანე გათოკადა საპყრობილეში ჩააგდო ჰეროდიადას თავისი ძმის ფილიპეს ცოლის გამო რადგანაც იოანე ეუბნებოდა არ შეიძლება შენ მყავდესო იგი და უნდა და მისი მოკლა, მაგრამ ხალხისა ეშინოდა, ვინაიდან წინასწარმეთ ყველად მიაჩნდათ იგი. ხოლო ჰეროდეს დაბადების დღეს ჰეროდია და სასულმა იცეკვა წვეულთა წინაშე და მოხიბლა ჰეროდე. ამიტომ ფიცით აღუთქვა მას, მოგცემ, რასაც ამთხოვო. ხოლო მან, დედამისისგან წინასწარ გაზრახებულმა, სთხოვა ლანგრით მიეცათ იოანე ნათლისმცემლის თავი. შეწუხდა მეფე, მაგრამ, ფიცისა და თანამეინახეთ არიდით მიცემა ბრძანა წარგზავნა მსახურნი რათა იოანესთვის თავი მოეკვეთათ საპყრობილეში მოართვეს თავი ლანგრით და მისცეს ყმა წვილ ქალს ხოლო მან მიართვა დედამისს იოანეს მოწაფეები მივიდნენ გამოიტანეს მისი ნეშტი და დამარხეს მერე კი წავიდნენ და აუწყეს იესოს ეს რომ გაიგო იესო ნავით გაეცალა იქაურობას და უდაბნოში განმარტოვდა მაგრამ შეიტყო ხალხმა და ფეხდაფეხ მიხვა ქალაქებიდან. გამოვიდა ესო, იხილა დიდძალი ხალხი, შეებრალა ისინი და განკურნა მათის ნეულნი. ხოლო შებინდებისას მივიდნენ მისი მოწაფეები და უთხრეს. უდაბურია ეს ადგილი და თანაც გვიანია უკვე. გაუშვი ხალხი, რათა წავიდნენ სოფლებში საჭმლის საყიდლად. მაგრამ იესომ უთხრა მათ, არ დასჭირდებათ წასვლა. თქვენ თვითონ მიეცით საჭმელი. ხოლო მათ უთხრეს, რომ არაფერი გვაქვს, ხუთი პურისა და ორი თევზის გარდა. იესომ უთხრა მათ, აქ მომიტანეთ და მოლზე დასხდომა უბრძანა ხალხს. აიღო ხუთი პური და ორი თევზი, ზეცა დაღაპყრო თვალნი, აკურთხა და დატეხა პურები და მისცა მოწაფეებს, ხოლო მათ ჩამოურიგეს ხალხს. ყველა მჭამა და გაცხა. ნარჩენებით კი გაავსეს თორმეტი კალათი. ხოლო იყო მჭამელი ასე 5000-მდე კაცი, ქალებისა და ბავშვების გარდა. და მაშინვე აიძულა თავისი მოწაფეები, ნავში ჩამსხდა რიყვნენ და მასზე ადრე გასულიყვნენ გაღმა, სანამდის თვითონ გაისტუმრებდა ხალხს. ხალხი რომ გაისტუმრა, განმარტოები თავიდა მთაზე სალოცავად, და მწუხრის ჟამს მარტო იყო იქ. ხოლო ნავი უკვე შუაგულ სხვაში იყო, და ტალღები ეხეთქებოდნენ მას, ვინაიდან პირქარი ქროდა. და ხამის მეოთხე გუშაგობისას ესო ზღვაზე სვლით მივიდა მათთან. ზღვაზე მომავალი რომ დაინახეს, მოწაფეები შეძრწუნდნენ და თქვეს. მოჩვენება არისო, და შიშით შეხყვირეს. ისვე შეეხმიანათ ესო, მხნედიყავით, მე ვარ, ნუ გეშინიათ. მიუგო პეტრემ და უთხრა მას, უფალო, თუ მართლა შენახარ, მიბრძანე, რომ ზღვით მოვიდე შენთან. მანაც უბრძანა: "მოდი." და გადმოვიდა პეტრე ნავიდან, რათა სხვაზე სვლით მისულიყო იესოსთან. მაგრამ რაიხილა ძლიერი ქარი, შეშინდა, ჩაძირვა იწყო და შეხხახადა: "უფალო, მიხსენ მე." ისვე გაუწოდა ხელი იესომ, ჩასჭიდა მას და უთხრა: "ცირედ მორწმუნეო, რამ შეგაეჭვა?" დავიდნენ თუ არა ნავზე, მაშინვე ჩადგა ქარი. ხოლო ნავში მყოფნი მიეახლნენ, თაყვანის წეს დაუთხრეს. ჭეშმარიტა თმრთის ძე ხარშენ. ასე გავიდნენ გაღმა და მიადგნენ გენესარეთის მხარეს. დაიცნეს იგი იქაურებმა, ხალხი დაგზავნეს მთელს მხარეში და მიხვარეს ყველას ნეული. ევედრებოდნენ, ხელი შეგვახებინე შენი სამოსის კალთისთვისო, და ვინც შეახო, განიკურნა.